Ekainako geita lauditu, gaurra astelena da, eta hau berrion albistegia duzu, berrio zari albiste emankizuna udal politika kontuekin hasiko, hasiko gara gaur konetan. Ala, zeda, Jon, ikasturte politikoari amaiera emango dio, aste azken honeta, eh, honetako osoko bilkurak. Ilabeteko azken, aste azkena, izanen da etzikoa, eta beti bezala osoko bilkura egin jendu udal batzak. Beste hainbat gairen artean, ondokoak ez dira, bake epaile ordezkoaren izendapena, 2000 amabiko tu orokorreak aurtengo festa egitaraua eta PSNek aurkeztutako bi mozio. Itzordua arratsaleko 6erdietan izanen da aste azkenean esan dugun bezala eta berri ozarko udaleko bilkuraretoan. Eta egun horretan bertan, un paso izeneko dokumentala aurkeztuko da. Alaxe da, Nafarroako fusilatuen zeniden elkarteak eginen du aurkezpena berrio eta irurogei minutuko film dokumental honetan, mila behatzen da hogeita maseiko gerran hildako pertsonen e, testigantzak jasoko dire edo besan da pertsona hoien zenitartekoen e, testigantzak e, itzordua esan dugun bezala e, asteazkenean izanen da, arratxaleko zazpi terdietan kulturgunean. Música eta beste aurkezpen bat aipatuko dugu orain Jacinto Ochoa la prisión más larga libro Arena. Ostira la Riachaldean Berrio zarko Kulturgunean eh, Jacinto Ochoa la prisión más larga liburuaren aurkezpena egin zuten Jose Luis Díaz Monrealek idatzitako liburuan Ezkabako gotorgelekutik bi aldi zalde egin zuen Jacinto Ochoaren bizitza irakur daiteke. Aurkezpen ekitaldian Jacintoren senide den Carlos Ochoa izan zen eta beste hogeita bi pertsonekin eh, bate ekitaldiaren bukaeran liburuak sinatu eta saldu egin zituzten. Eta badatoz, jarako eskamutiak berriozarrera. Alaxe da, gaur bertan berriozarren elkartuko dira eh, saharako neskamutikoak etxean hartuko dituzten familiak oporriak bakean izeneko programan parte hartzen duten gaztetxoei ongi etorria egiteko. Berriozarko sahararen aldeko lagunak izeneko kolektiboak eta ana erakundeak itzordu antolatu dute. E, eh, asira batean e, guerdiko ordu bat erdietan e, izatekoa zen, baina aurreratu eginda e, ba, saharatik datozen neskamutiko hauek dagoeneko bidean eh, direlako eta beraz e, dirudienez eh, amaiketarako izanen da ekitaldi hori Euskal Herria plazako karpan. Argeliako kanpalekuetatik ona egindako bidaia luzearen ondoren bi hilabetez gelditu diran eskamutilak egun ba, gure artean. Eta Sahararen tzat eh, bakarrik ez imigrante guztiei zuzenduta gaztelania ikastaroa antolatu dute berriozaren. Oinarrizko zerbitzuen mankomunitateak helduen formazio ikastaroak antolatu ditu datorren ikasturterako alde batetik gaztelania ikastaroa etorkinentzat eta bestetik oinarrizko formazio ikastaroa, ba, oinarrizko hezkuntza hori egin ez duten guztiei, pertsona guztiei zuzendua. Matrikula egiteagatik bost euro ordaindu behar dira, ez besterik, eta eskolak bi lauilekotan hau entolatuko dira, bata irailetik ostiralera eta otxailetik ekainera bestea. Elduen oinarrizko hezkuntzako Jose Maria Iribarrien ikastetxe publikoko irakasleek emanen dituzte eskola hoiek eta izen emateko epea gaur bertan hasiko da, ekainako hogeita lau eta abuztuaren hogeita irura bitartean egonen da zabalik. Oinarrizko gizarte zerbitzuen bulegoan jaso dezakezue informazio gehiago kale berrikaleko amabigarren zenbakian. tira ba, eguraldiaz mintzatuko gara orain, goizean lainoa eta lambroa sortuko dira, ikusi dugu pixkatxo bat, eh, baina goizean goiz zerua tarteka odeitzu egon arren, goizean odeiak gutxitu eginen dira, eta arreatxalden hogei gutxirekin geldituko da zerua, orain txebertan ikusten ari gara hori gertatzen ari dela, zerua argitzen ari dela pixkanaka, pixkanaka. Ipar osagaiko aize ahul bizia ibiliko da, goizean goiz ipar mendebaldekoa nagusituko den arren, eta temperatu temperatura maksimoak nahiko edo nabarmen igoko dira egunean zera. Beraz, badirudi, uda hurbiltzen ari zaigu azkenik. Eta hau izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian fmko eun puntu sortzean edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.